Bab 7. Sawise mengkono Gusti Yesus nuli tindak miter-miter ing tanah Galilea. Panjenengane ora kersa tindak menyang tanah Yudea. Sebab para penggedene bangsa Yahudi ing kono padha ngarah arep nyedani panjenengane. Nalika semono ngarepake riyayane wong Yahudi sing disebut riyaya tancebing, tarub. Mulane para sedherek Gusti Yesus padha matur Cike kowe menyang tanah Yudea supaya para muridmu ing kono uga ndeleng penggawemu. Wong sing kepengin misuwur kuwe penggawene ora diumpetake. Apa sing saiki kok tindakake kuwi becike diweruhi dening wong sejagat. Sebab para sedherek Gusti Yesus piyambak padha ora percaya marang panjenengane. Pangandikane Gusti Yesus Kanggone aku iki durung wektune, beda karo kowe. Kowe bisa lunga sawayah-wayah sebab jagat ora sengit karo kowe. Nanging karo aku, jagat kuwi sengit banget sebab aku selawase kondo marang jagat yen penggaweane Allah padha mangkato dhewe nekani riyaya kuwi. Aku ora arep merono. Jalaran iki durung wektuku. Mengkono pangandikane Gusti Yesus marang para sedhereke. Panjenengane kantun ana ing tanah Galilea. Bareng para sedhereke wis padha mangkat nekani riyaya tanceping tarub ing kutha Yerusalem, Gusti Yesus kantun piambaan, tanpa ana wong sing ngerti ana ing riyaya kuno para penggedene wong Yahudi padha goleki panjenengane karo takon-takon endi sing jenenge Yesus ing antarane wong akeh sing padha ngumpul ing pahargian mau ana sing padha rerasanan bab Gusti Yesus ana sing kandha panjenengane kuwi wong sing becik ana sing kandha ora wong kuwi tukang ngapusi nanging ora ana siji wae sing wani muni ngeblak bab panjenengane awit padha wedi marang para penggedene wong Yahudi bareng wis nengah-nengahi riyaya Gusti Yesus mlebet ing pedaleman suci banjur memulang para penggedene wong Yahudi padha gumun lan muni wong kuwi oleh kawruh semono kuwi saka ngendi mongko ora tau sekolah Gusti Yesus ngandika piwulang sing tak ulangake iki dudu piwulangku dhewe nanging piwulange Allah sing utus aku wong sing estokake dawuhe Allah ngerti apa piwulangku iki asale saka Gusti Allah apa saka karepku dhewe wong sing memulang manut karepe dhewe kuwi mung golek alem lan pakurmatan kanggo awake dhewe nanging wong sing ngupaya kaluhurane Allah sing utus wong mau kuwi piwulange jujur lan ora nasarake Nabi Musa ra wis maringake dawuh-dawuhe Allah marang kowe nanging siji wae ora ana sing lakoni dawuh-dawuh mau Apa sebabe kowe padha arep mateni aku Wong akeh mau padha mangsuli Panjenengan menika mboten saras sinten ingkang badhe nyedani panjenengan Gusti Yesus ngandika, "Aku mung lagi nindakake perkara siji sing ora lumrah. Kowe wis padha gumun kabeh. Nabi Musa wis gawe pernatan kanggo kowe supaya kowe padha netaki anak-anakmu. Lan mergo saka kuwi, kowe padha gelem netaki wong senajan ana ing dina Sabat. Mongko satemene dudu Musa sing sekawit netaki wong." nanging para leluhur kita sadurunge Nabi Musa. Yen kue padha netaki wong ing dina sabat, mung supaya aja nerak angger-anggere Nabi Musa, apa sebabe kue padha panas atimu? Mergo aku marasake badan sekujur ing dina sabat. Aja padha ngukumi wong manut apa sing katon wae, nanging padha ngukumono kanthi adil lan bener. Sawise kuwi ana wong sawetara saka kutha Yerusalem padha muni. Ra iki wonge sing digoleki arep dipateni. Nanging coba delengen. Wong kuwi kok memulang ana ing ngarepe umum tanpa ana sing ganggu. Lan ora ana wong siji wae sing aruh-aruhi. Apa para penggede kita saiki wis percaya yen wong iki Sang Kristus? Jarene yen Sang Kristus rawuh wong padha ora ngerti asale saka ngendi. Mongko tumrap wong iki, kita padha ngerti saka ngendi asale. Nalika Gusti Yesus memulang ana ing pedaleman suci, panjenengane ngendika kelawan swara sura, "Apa kowe padha ngerti temenan sapa aku iki? Lan saka ngendi asalku? Tekoku ora saka karepku dhewe, panjenengane sing ngutus aku kuwi ora goroh." nanging kowe padha ora wanuh karo panjenengane aku kang wanuh marang panjenengane lan iya panjenengane kuwi sing ngutus aku mrene wong-wong mau padha kepengin nyekel Gusti Yesus nanging ora ana sing wani sebab durung tekan mangsane kejaba saka kuwi ing antarene wong akeh mau uga ora setitik cacahe sing percaya marang panjenengane wong-wong sing percaya mau padha muni. Saupama Sang Kristus sing dicanjakake dening Gusti Allah kuwi rawuh, apa panjenengane ya bakal nindakake mujizat luwih akeh katimbang karo sing ditindakake dening wong iki? Para wong Farisi padha krungu nggone wong akeh padha rerasanan bab Gusti Yesus. Mulane bebarengan karo para pengarping imam banjur kongkonan para wong sing njaga pedalaman suci sawetara supaya nyekel panjenengane pangandikane Gusti Yesus nggonku awor karo kowe mung kari sedelo sawise kuwi aku bakal bali suan panjenengane sing ngutus aku kowe bakal padha goleki aku nanging ora bakal bisa nemokake sebab kowe ora bisa nekani papan sing tak nggone Para penggedene wong Yahudi nuli padha takon tinakon. Wong iki arep lunga menyang endi? Kok kita nganti ora bisa nemokake? Apa arep lunga menyang panggonan wong-wong Yahudi sing ana ing manca negara? Ana ing antarane wong Yunani lan memulang wong-wong kuwi. Apa karpe muni kowe bakal goleki aku? Nanging ora bisa nemokake. Lan meneh tembunge kuwi ora bisa tekan papan sing tak nggone. Dina pungkasaning riyaya kuwi dina sing penting dhewe. Ing dina mau Gusti Yesus jumeneng banjur ngandika kelawan soro. Wong sing ngelak padha mreneo supaya tak wenehi ngombe. Ing kitab suci ana tulisan mengkene. Wong sing percaya marang aku ana ing jeroning atine, wong mau bakal mili banyu sing nguripake. Sing dingendikake dening Gusti Yesus kuwi bab roe Gusti Allah sing bakal diparingake marang wong sing padha percaya marang panjenengane. Sebab nalika semono Sang Roh Suci durung diparingake merga Gusti Yesus durung sumengga menyang swarga. Akeh wong sing padha ngrungokake pangandikane Gusti Yesus mau, ing antarane wong-wong mau ana sing muni, panjenengane kuwi mesti nabi. Nanging ana liyane meneh sing muni, panjenengane kuwi Sang Kristus. Nanging uga ana sing muni, ah, mosok Sang Kristus kok tekane saka tanah Galilea. Ing kitab suci rak katulis yen Sang Kristus sing dijanjekake dening Gusti Allah kuwi asale saka tedhake Sang Prabu Daud lan miose, ana ing Bethlehem ya kuwi kutha kelairane Sang Prabu Daud wusana wong-wong mau padha padu dhewe perkara Gusti Yesus ana wong sing arep padha nyekel Gusti Yesus nanging ora ana siji wae sing wani ngepok panjenengane Para wong sing jaga pedalaman suci sing wis didhawuhi nyekel Gusti Yesus padha bali meneh nekani para pengarping imam lan wong-wong Farisi. Wong-wong mau padha ditakoni, "Apa sebabe wonge ora kok gawa mrene?" Wangsulane, "Wah, dereng nate wonten tiang ingkang micara kados tiang menika." Wangsulane wong-wong Farisi, "Lho, apa kowe wis padha katut karo wong kuwi?" opo ana ing antarane para penggede Yahudi utawa wong Farisi sing percaya marang wong mau kena ing laknat wong-wong geblek sing padha ora ngerti marang dawuhing Toret ing antarane wong-wong Farisi mau ana sing tau nemoni Gusti Yesus ing wayah bengi jenenge Nikodemus Nikodemus mau nuli karo wong-wong Farisi liya-liyane manut pernataning agami, kita mboten kenging ngukum tiang. Sadarengipun perkawisipun dipun priksa lan menawi kita dereng sumerep menapa ingkang katindakaken. E e e e wangsulane para wong Farisi liane, Menapa panjenengan inggih kelebet golonganipun tiang Galilea? Cobi panjenengan teliti saking kitab suci. Rak mboten wonten nabi ingkang asalipun saking tanah Galilea.